Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan cerita jimat, ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. jimat punya cerita kemule wong mati wae jenengku Parman. Kedadian iki tak alami kira-kira taun sangang puluhan. Jenengku Parman, umurku petang puluhan taun. Aku nekat ndudah kuburane wong mati, njupuk kemule. Sa perlu didadekake jimat. Aku nganti nekat mergo sanggan ekonomi kang nyepit keluargaku. Aku go entuk inspirasi sok kancaku sing saiki malih sugih. kanthi dalan aneh sawise nyolong kemuli wong mati selasa kliwon koncone mau dadi sugih mula aku go kepingin sugih kaya kancaku iki durung ngerti ing sakwijining dina aku takon marang kancaku genia kudu wong sing mati selasa kliwon iki wis dadi syarat sing kudu dipercaya banjur critane mengkene Parman nganti pirang-pirang wulan anggone ngenteni lan ndedepi wong sing mati pas losok liwon. Sawise suwe ngenteni pangarep-arep iku pungkasaning bener-bener teko. Untung banget waktu iku. Sebab sing mati bocah cilik. Kanti mangkono Parman luwih gampang anggone njupuk kemule jisim kasebut. kapuk lan ngrebut kemuli wong mati ku totoane nyawa kejaba kudu waspada marang juru kunci kuburan uga kudu mati-matian ing proses njupuke nalika ndudah kuburane wong mati uga ora oleh nganggo gaman apa wae dadi kudu nganggo tangane loro bab iki sing kudu digatekake supaya rituale kasil yen taline wis mucul kudu agak narik kemul kasebut nanging narike kudu nganggo untu lan pira wae ukurane kemul sing bisa dicupuk. mula suweken iku sing kudu digawa bali didadekake jimat kowe ora oleh jupuk bola bali lo man cukup sak kenane wae untung yen kowe bisa entuk suwean sing ombo sehingga kue bisa tambah suge kondone koncone sing sakwi jining dino Percoyo apa ora saben wong sing minta ritual iki dewe kudu gelut karo mayit sing kemuli arep dicolong mau iki pancen aneh ning mbok menawa wae mayit iku wis diangslupi dening roh jahat sehingga tenagane bisa kuat Parman wektu iku bener-bener ora nyangka. Yen wong mati ku duwe tenaga kang luwih gedhe dibanding tenagane manungsa urip. Nadyan sing dicupuk Parman kemule bocah cilik. Ning tenagane kaya wong dewasa. Apa meneh yen sing dicolong Parman iku kemule wong dewasa? Genah dheweke ora bakal kuwagang. ora mokal akeh wong kang ora sanggup lan gagal nindakake ritual iki. Apa meneh yen sing dicolong kalah mungsuh wong mati. Mula sing arep nyolong bakal babak belur. Malah ora titik sing cacat awake mergo diantemi dening wong mati. Yen wis entuk kemuli wong mati. keuntungan urip candae bisa dikandhake wis ana ing ngarep mata sapa wae sing duwe kemuli wong mati bisa njaluk apa wae marang wong mati sing dicolong kemuli mula sapa wae yen wis entuk kemuli wong mati sing dicupuk saka kuburan gunakake cangkem sakwise tekan omah langsung disimpen wae ning lemari ngenteni wektu sing pas kanggo miwiti Eling kemuli wong mati kujo nganti diumbah Coro ning gunake uga gampang Kemuli wong mati kasebut digawe sumbu lampu teplok Pas jam rolas bengi uga malam Selasa kliwon. Lampu kanti sumbu kemuli wong mati kasebut lagi disumet. Sakwise luwe dhisik nindakake ritual lan maca mantra. Sakwise sumbu lampu iku murup, bluk saka sumbu kemuli wong mati ku banjur nguyur tekan dindi. Wong mati sing duwe kemul bakal ngambu beluk iku lan langsung weruh ing ngendi kemuli. ganti cara iki bisa dipestekake wong mati sing duwe kemuliku, iku banjul mara menyang omahe sing nyolong kemul kasebut wong mati iku terus ngubengi omahe sing nyolong kemule lan jaluk ahli ati sing kelangan kemuliku bakal nangis njaluk kemuli dibalekake. Nah, ing wektu iku wong sing nyolong kemuli bisa njaluk apa wae. Bisa njaluk duit mas-masan lan apa wae sing dipingini. Mula nalika Parman nyoba sepisanan, dheweke merinding lan melu nangis. Ning kanggo urusan weteng lan ekonomi keluargane, ritual kuwi kapeksa diterusake. So, Waktu Parman nyuwek kemuli wong mati digawe sungguh, Ono perasaan liya kang dirasake wektu iki. Rasane iku tansaya ora karu karuan wektu sumbu kemuli wong mati iku wiwit disumet ing jero kamar. Hanjur murup lan ngetokake beluk ngebaki ruangan. Aneh. Ujug-ujug saka arah cendhela kamar. Ono swara totokan kang diparingi tangisan sarta sambat jaluk pitulung Siji-siji ne tuweku sing kok jupuk iku, Pak. suara bocah cilik sing ana njaba cendhela ngarep. Parman ngerti yen iku suarane bocah mati sing tau dijupuk kemole. Kemulmu bakal tak balekne. Ning mengko yen aku wis duwe omah dhewe sing apik. Mangkane kowe kudu bantu aku supaya aku duwe omah apik saengga kemulmu tak balekne. Ora let suwe suara iku ilang mbuh menyang endi. Parman uga langsung mateni lampu teploke. Eh. Nanging ngopo kang kedadian sak Aneh ning nyoto. Ora let Parman nemu dompet kang isine mas-masan. Iki dumadi wektu dhewe arep budal golek iwak menyang segoro. Nalika didol dhewe entuk duit meh 50 yuta. sing muga ora masuk akal. Suwene telung wulan asile golek iwak tansah akeh. Sak suwene kuwi dheweke durung nate entuk iwak kang akeh kaya ngono. Ing petiting wulan katelu sakwise nindakake ritual nyolong kemuli wong mati. Parman bener-bener bisa kelakon duwe omah dhewe kang lumayan apik miturut ukuraning kampung papan omahe. Nanging Arman ora gelem mandek tekan semono. Sak banjure dheweke nyumet lampu kanthi sumbu morine wong matiku. Lelakon kaya sak durunge dumadi meneh. aku ra apa yen kue pengen tak bantu kue gua kudu bantu aku aku pengen sepeda motor anyar yen kue bisa bantu kemulmu mengko tak no. swara iku goilang ilang kaya lan opo kang dumadi sak banjure bener-bener luar biasa tanpa dinugolan dinyono-nyono Tarman nemu dompet meneh isi mas-masan sahingga dheweke bener-bener bisa tuku sepeda motor anyar sak banjuri Parman tansaya percaya marang kampuaning jimat kemuli wong mati kaya kang diceritake Badrun koncone pantes Badrun tambah suki sajae yen pengin apa wae dhewe kari nyumet lampu sumbu kemuli wong mati mengkono batine Parman pancen sak wisih duit jimat iku panguripane Parman wah gratis dheweke dadi wong kang cukup kondang ing kampunge nanging musibah pungkasaning dumati kompor gas kang kabener digawe masak bojone jeblos bojone mati kanthi kahanan sekujur awake gosong separuh omah lan isine uga katut kobong lungone bojone menyang alam kubur meh wae ndadekake parman stres mula dhewe banjur balekake kemuli wong matiku menyang kuburan aku yakin apa sing tak lakoni wis nekake kutukan kondone parman dheweke ngaku lila dadi wong susah meneh aja pisan-pisan Nyonto pengalamanku iki jimatres iki mung dijupuk hikmahi e wahi. yen kabeh iki bakal bali menyang asale lan kabeh wis ditakdirno sarta digarisake dening Gusti Allah muga-muga cerita iki iso kajupuk hikmahe saka lelakonku Parman bersama tim Cimatres